ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wufatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al qahatani rahmatullahi alaihi. bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alhayu ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aikata daidai. Muna roƙon Allah ta'ala alhayu alhayyum ya yi rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. muna roƙonsa ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwar mu akan imani yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na tara idan zan tuna kusan muna sha tara ga watan al-muharram ko hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar insha Allah gabanin karatu ina miƙa ƙoƙon bara zuwa ga 'yan uwa su taya daga cikin iyayenmu da ya rasu a jihar gombe shine yariman gombe alhaji abdulkadir abubakar umar ina roƙonku da a masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa can yafi nan a wurinsa muna roƙon Allah ta'ala ya kyautu namu bayan nasu bil hakika ya rasu ‘yan kwanaki kan da suka gabata na dai tura wakilai na don su yi ta'aziyya ba na gari amma dai mutum ne da ina ƙaunarsa don Allah kuma iya tsananin ƙaunata don Allah kuma rasuwarsa ta taba jikina matuƙa da gaske saboda rabuwa da mai kaunar ka don Allah yana da wahalar sha'ani to komai Allah yayi daidai ne Allah baya kuskure muna ƙara maimaita ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ƴan uwansa da kuma masarautar mu ta jihar Gombe gaba ɗaya da sauran iyaye sarakuna a ko'ina suke da kuma shugabanni da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa zafara limayyitina kusan shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da kusan saba'in da biyar marigayi mamman shata ya yi wata ta'aziyya wa ciroman gwambe to shi wannan ɗin ɗan'uwan ciroman ne eh, babansu ɗaya yana cewa wai wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba sai mun zo ya riman gambe yanzu kenan Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa mahaifinsu daya shine sarki Abubakar Umar shi kuma Ciro man Umar Abubakar Umar mafhum tayyib waɗanda kuma suke da ƴan uwa da suka rasa mun sani ko ba mu sani ba duka Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya sa can ya fi nan gaba daya wanda muka sai da wanda muka sai da sai a karbi ta'aziyar mu insha Allah za mu tashi yau a darasi na tara ko eh babi na nawa ustaz babi na 21 ko du'a usujudut tilawa babi da ke bayani akan addu'a na yin sujadan tilawa wato tilawa shine qira'atul qur'an lokacin da mutum ke karanta qur'ani ko a sallah ne ko a wajen sallah ne ko da ka yake karantawa ko ƙur'ani ya buɗe ya karantawa akwai gurabu da idan aka zo a cikin ƙur'ani ana tsaye da karatun an je ƙarshen aya sai a sanya goshi a ƙasa sai a yi addu'a waɗannan irin wurare ne ake cewa sujudu tilawa duk wanda ya zo kansu to ana so ya dakata yayi sujada ta tilawar qur'ani da yake karantawa ana yi a cikin sallah shi yasa mafiya yawa idan ana sallan tarawihi ga wanda ba sa ganin liman ko sallan tahajjud sai yi sujudu tilawa wa sai su yi ruku'i in ya dago sai su ji Allahu akbar bai ce sami Allahu liman da ba daga nan suke gane an shiga matsala shi ya miko ya sake Allahu akbar so kuma sun ce sami Allahu liman ko sai su ji ci gaba da karatun Qur'ani sai ce to ya kuma irin sallah ne to wannan shage cewa sujudu tilawa aran ma bismillah فَجَعَلَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فنذر به للذي خلقه وشق سمعه فذروت هي للذي خلقه وشق صرعا ونظره بحوله وقوته وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالق فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وانا حديثي أصلي رواية نانا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين والمؤمنات hadisi ne riwaya na imam a tirmizi rahmatullahi alai hadisi na biyu da 280 kuma sheikh muhammad nasir rahimahullah ce hadisi ne da yake mai kyau muhallu shahid idan mutum yana karanta qur'ani zo wajen sujada zai yanke karatun sai sanya goshinsa a kasa sujada kwaya ɗaya ake yi sai ce sajada lilla zai khalaqa wato fiskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa sam'a a fuskan ya tsaga sam'a ji wa basara da gani bi haulihi da dabara irin tasa wa quwwatihi da ƙarfi da iko nasa fatabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah albarka ta tabbata ga Allah wanda yake mafi kyawun masu halitta wannan addu'a ita ake karantawa in an zo wurin a ka'ida kamar fahimta ta wasu daga cikin malamai da aka samu irin ibnu qudama alaihi rahmatullah shi yana fahimtar ba a sujadan har sai an cika sharuɗan da aka cika a sallar nafila so yana fahimta sharadi ne sai da alwala sai da tsarki sai da sitrul aura da kuma istiqbalul qibla a fahimtarsa waɗannan ababe guda hudu sai da su yushtaratu hadhihi al-ashiya al-arba'a amma fahimtar malamai irin su shekul Islam rahimahullah da ɗalibinsa Ibn al-Qayyim da waɗanda suka zo daga bayan su irin Ibn Bas rahimahullah su Ibn usaymi rahimahullah da daman suna da fahimtar wannan ba sharadi bane saboda bai tabbata a cikin nafsi ba kuma wannan ba sallah bane kawai sujada ce ake yi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba a ce mata sallah ba don babu buɗe kabbara a cikinta babu yin sallama na fita sallah a ciki babu ruku'i a cikinta babu karatun fatiha sannan jada kwaya ne ake yi sannan ba kuma subhana rabbiyar ana ake fada ba su daga babin daban ne suna ga babu abdalin da nisa a yi kiyasin sharuɗan yin nafila su sujada ta karatun Ƙur'ani. Mafu, tayyib amma wa ma'azalika sun amince da cewa za ka iya yi ko babu alwala ka iya yi ko baka fiskanci alƙibla ba za ka iya yi ko da babu cikakken suturul aura da ake sallah da shi amma kuma suka ce idan mutum ya cika dukkan sharuɗa ɗan idan ya yi to wannan ya fi falala ya zama ba ka karanta ƙur'anin ba sai da alwala ka fara karatun ba sai da cikakken kaya na kamala a jikinka na suturta al'aura sannan kana da ikon kallon alƙibla sai ka juya kalli alƙibla suka ce in kai wannan fahuwa afdal shi ya fi falala amma in sharuɗan ba su samu ba to ba wajibi ba ne kana iya yi a kowane hali ka samu kanka to sai mu yi ƙoƙarin yin abin da ya fi falara in bai samu ba sai mu yi abin da ya sauwaka gaba na gaba surori nawa ne ake sujudu tilawa a cikinsu surori nawa surori na tambaya ustaz ban adadinsu kadai na sun fi guda takwas sun fi guda takwas ustaz zaka guda gwada ne? guda goma sha uku sura sha uku? ba zai fi haka surori goma sha hudu ne zai zama surori goma sha hudu sannan adadin wuraren sujudu tilawa nawa ne? sha biyar kamar yadda mafiya yawa suka faɗa jumhur na malamai ibn hazmi rahimahullah cikin almuhalla fahimtarsa guda goma sha hudu ne shi bai kirga da guda ɗaya na suratul hajji ba sai ya ɗauki guda ɗaya maimakon biyu shi don haka ya ayyuhal ladina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun aya ta saba'in da bakwai hajji bai irga da ita ba so in ka cire ta za ka ga wurare goma sha hudu ne amma in ka sa sai ka ga surori goma sha hudu amma wurare guda goma sha biyar wa zai kirga mun surorin dukansu wannan ka yi mai sauki ne biyu a ba da surar kawai in ka ba da surar sai in ba ku fammo kowa sai ya ja nemo ayar suratul a'araf ko aya ta karshe a shine na farko aya ta karshe aya ta 206 kenan zai zama innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna ita ce ayar karshe to wannan shine sujada na farko sai wata sura akwai a suratul ra'd guda daya mun samu sura biyu sai sura ta uku suratul nahl akwai daya mun samu uku haka ne sai na hudu suratul isra Allah ya maka albarka na hudu sai na biyar suratu maryam akwai a maryam akwai a maryam biyar bayan maryam sai sai suratu hajji akwai shida da bakwai sai waje sura suratul furqan eh akwai daya an samu takwas suratul naml akwai daya haka ne an samu tara sai wanne eh sajada akwai daya mun samu goma ta tajafa sai eh suratu sad akwai daya sha daya sai wanne kun tsallake wata kafin nan akwai a akwai yawwa, akwai suratu ka tsallake daya to mun samu sha biyu suratun najimi akwai daya an samu sha uku suratul inshiqaq ta sha hudu sauran ta ƙarshen suratul alaq wata aya aya ta ƙarshe ko aya ta goma sha tara <laughs> eh, kalla la tutihu wasjudhu waqtarib dole ta ce ta ƙarshe so kaga ta farko tana cikin suratul araf aya ta 206 ta ƙarshe ta ƙarshe na cikin suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi ita ma aya ta ƙarshe so kaga ta farko a aya ta ƙarshe ta ƙarshe ma a aya ta ƙarshe ta goma sha tara so da nan guda goma sha tara su ne guda goma sha biyar su ne wuraren da ake sujudu tilawa a magana mafi inganci cikin hajji guda biyu ne saboda fiyayyen halittar hadisin da ya zo shi a cikin tirmizi da abu da da hadisi da ingantacce na ɗari biyar da saba'in da takwas yake cewa fuddilat suratul hajji bisa jadatai ne an fifita suratul hajji kan sauran surori a ɓangaren sujudu tilawa dan tana da sujada guda biyu ita kadai ne sura da ke da wurare guda biyu sai ce wanda ba zai yi sujadan ba to sai tsallake ayan kan karanta ta in ba zai yi ba sai tsallake na'am wannan hadisi ya inganta Sheikh Muhammad Nasir ibn Allah tabbatar da ingancinsa wadannan sune wurare guda goma biyar. da in kana karanta Qur'ani daga alhamdu suratul Fatiha zuwa Nasi zaka ci karo da su ana so ka yadda zango sai ka sa goshinka a kasa sai ka karanta wannan addu'a sajada wajhiya lillazi sajada wajhiya lillazi khalaqahu fa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin insha Allah ta'ala na'am bismillah aram اللهم اكتب لي بما عندك أجرا وضع عني بها وطرا وجعلنا لمن ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبادك داود كما تقبلتها من عبدك داود اللهم اكتب فيهما عن عندك أجرا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعل عني واجعلها لي عندك لي زخرا وتقبلها وتقبلها كما تقبلتها من عبدك داود تقبل sake maimaitawa اللهم اكتب لي بها عندك أجرا اللهم اكتب لي بها عندك وضع عني بها وزرا وجعلها واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وتقبلها Allahumma maktub li biha ka ajiro, ya Allah sannan wa ba ni biha wizra waj'alha li indaka zukura wa taqabbalaha ha min ni kamata ƙabbalta ha min abdika Dawud wannan hadisi asalin riwaya ne na wani sahabi Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an shi ya kawo hadisi ɗin. yana cikin sunan na imam a tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 579 hadisi ne da yake mai kyau ko ka karanta addu'a ta farko a sujudu tilawa ko ka karanta wannan duk wanda ka zaba ɗaya kai yayi in ka samu ikon attanawwo a wannan karan kai wannan a wannan karan kai wannan kuma hakan ya fi kyawo Shi ne aiki da su duka fuskoki guda biyu da suka tabbata suka inganta Allahumma maktub li biha indaka ajra ya Allah ka rubuta mun biha ai bi hadhihi sujud da wannan sajada da nayi Allah ka rubuta mun inda ka a wurin ka ajran lada Allahumma maktub li bi hadhihi sajada inda ka ajra ya Allah da wannan sujada ina roƙon ka rubuta mun lada a wurin ka wa ba anni biha wizra kuma ya Allah ka yafe mini wani zunubi dalilin sanya wannan goshin da nayi a kasa waje alhali inda ka zuhura ya Allah ka sanya mun ita a wurinka ta zama wani abu ne kamar da aka ajiye aka ɓoye shi wani abu ne da aka yi tanadi dan gaba wato ya zama in samu ladan a wurinka gobe kiyama sai wa taqabbalaha aw wa taqabbalha duka an rubuta a wani bugu wa taqabbalaha a wani bugu wa taqabbalha wanne ne asali sahihi wa taqabbalha ya fi dacewa da larabcin babu kokonto a kan amma wani bugu ƙabbala ha ne ƙabbala ha Allah ka karɓa min ni daga gare ni kama ha kamar yadda ka karɓa min abudika daga wurin bawanka Dawud annabi Dawud alaihi salam so ƙabbala ha din shi yafi tabbata ƙabbala ha. mafhum tayyib wanne ne karba a wurin annabi Dawud suratu sad ce me وليا محل الشاهد وخر راكعا واناب جزاك الله خيرا وخر راكعا واناب wannan shine muhallu shahir karshen aya ta 24 a cikin suratul sad shine mafhum tayyib na'am babi na gaba at-tashaqqut babi da ke magana akan yin tahiyya a sallah ana yin tahiyya a sallan farilla da kuma sallolin nafila rawatib da su so wannan kuma babin zai karantar da mu tahiyya dan tahiyya na daga cikin ambaton Allah subhanahu wata'ala mafhum tayyib na'am at-tahiyyatu lillah wa السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله التحيات لله التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan hadisi asali riwaya ne na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi iya cikin aljami a sahi hadisi ne na ɗaya kuma sahabin da ya ruwaito shi ne Abdullahi bin Mas'udin, radiyallahu an duk da tahiya ta zo da fuskoki da dama akwai riwayar Ibn Mas'ud akwai ta Ibn Umar akwai ta Sayyidina Umar akwai ta Nana Aisha radiyallahu anhum wannan riwaya ɗin ta Abdullahi bin Mas'udin ne radiyallahu an at-tahiyyatu lillah kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tahiyyat jam'ul muannathis salim ne so tahiyyatul kwaya daya tahiyyatun shine sai aka yi jam'i wato gaisuwa bayan gaisuwa abinda ba ke cewa bayan dubun gaisuwa kenan to tahiyyat jam'i ne shine bayan dubun gaisuwa to dubun gaisuwa sun tabbata ga Allah was salawat as-salawat jam'i ne na as-salatu jam'in sai a ce as-salawat shi ma jam'ul mu'annati salim ne so shi ne aminci tsira tsira bayan tsira mafhum tsira bayan tsira tsira dubun tsira sun tabbata ga Allah wa sannan dubun daɗaɗan abubuwa sun tabbata ga Allah dukkan wani ambaton Allah zikiri mai inganci ya shiga cikin at karatun ƙur'ani ya shiga ciki assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahamarsa wa barakatuhu da kuma albarkarsa assalamu alaina haka amincin Allah ya tabbata akan mu mu da kanmu mu da muke sallamun mun shiga wa ala ibadillahi salihin kuma muna roƙon amincin Allah ya tabbata akan bayan Allah salihai a ko ina suke ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu kuma na shaida anna muhammadan lalle annabi muhammad abuduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarin bayani kawai wurin assalamu alaika ayyuhan nabi wannan manyan malamai tun daga cikin sahabbai suna da maganganu guda biyu fahimta ta farko ita ce fahimta ta Umar bin Khattab radiyallahu an da yake fahimtan kullun za a yi tahiya sai a ce assalamu alayka ayyuhan nabi kamar da yake cikin motsa ko da hadisi na 202 sannan baya ga wannan akwai fahimta ta Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da nana Aisha radiyallahu anha su fahimta su bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba sai dai a ce assalamu ala nabi ba za a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba dan ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya ce kunna naqul assalamu alayka wa huwa baina naina. annabi yana gaba gare mu ne muna sallah sai mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi falamma qudida lokacin da aka dauki rayuwarsa sai muka da muna ce assalamu ala nabi a bisa ga fahimtarsa Shi ne assalamu alaika annabi kaman mukhatab ne da musulmanci Shi ne second person singular Shi ne liman sai mu ce assalamu alaika. amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai limamin mu annabi sai ce to da yadda su ai ba shine liman ba a bisa ga fahimta sai ce sai muka koma muna ce assalamu ala nabi ba ma ce assalamu alaika ayyuhan nabi wannan matsala ce khilafiya hatta tsakanin sahabbai Eh, kuma haka ikhtilafuhum ikhtilafu man ba'dahum albayan bayan nan ka dauki fahimtar ibn bas ibn usaymin rahimahumullah zaka ce assalamu alayka ne ayyuhan nabi fahimtar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu amma ka yake fahimtar sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah fahimtar sade da abdullahi ibn mas'ud da nana aisha ce a'a tunda annabi ya rasu sai a ce assalamu ala nabi ba za a ce assalamu alayka ba kowanne aka yi gaskiya sallah ta yi insha Allah ta'ala amma wanne ne mafi inganci wallahu ta'ala a'lam ko kana son zauna in yanke maka hukunci tsakanin sahabbai ne da wannan manyan manyan malama eh, wanda zai ce to kai wanne kake eh na zaba wa kaina kai eh, akwai wanda ni nake yi na zaba wa kaina a ani ba zan zaba maka ba kaina na wa. ni dai na san sahabbai sun yi maganganu biyu a kusan kowane zamani an samu wannan maganganu guda biyu ina da yaƙinin kuma cewa duk wanda kai don Allah sallar ka tayi amma har ga Allah na fi karkata kuma nafiyin assalamu ala nabi din ne eh nafiyin assalamu ala nabi wannan shi nafi amma in kace assalamu alayka ba da matsala da kai ko kaɗan. na dauki na dauka dukkanin su matsala shi ijtihadiyya na dauka a haka ne abin da yasa na dauki assalamu ala nabi kuma maganar ibnu mas'ud radiyallahu anhu duk da malamai sun ce ijtihadin sa ne akwai babin da ba ka cewa ijtihadi ne sai da dalili karara idan sahabi yayi magana akan matsalar da babu majalin ijtihadi a cikin ta to wajibi ka dauka cewa lalle abu ne mawqufi hukuman don ba zai daga gare shi ba sai dai in ya ji annabi ya fara ko ya karantar da shi kuma sunna ta annabi tana tabbata a cikin sahabbai ka samu mutum ɗaya ya ruwaito ta ya samu kon hatta a ahadith wanda suke a ahad hatta a babin aqida in sun inganta ana kafa hujja da su duba hadisin farko ko da a cikin sahihul bukhari wani hadisi innamal a'malu niyyat waye ayru shi Umar bin al-Khattab kuma mun amince da shi so kula ga wannan ala ayi halin abin da ya karkatar da ni ga wannan shine ta banga dalilin da sahabi irin Ibn Mas'ud masanin Qur'ani wanda ya san abubuwa tauqifiyya zai bude babin ijtihadi kawai da kansa ya canja abin da annabi ya koya masa a kai ko da bai kuma ya ce falon ma ƙobida da aka rauki rayuwarsa sai muka koma a shi kenan kaga ko da wani bai ruwato ba iya ishara ga ta ba shi kada yake da wannan ba ko mun samu ƙarin da na aisha radiyallahu anha wanne ka dauka kai insha Allah ta'ala yayi amma wallahu ta'ala a'lam bis na'am ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ashadu na shaida anna muhammadan annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne in kana da magana ka rubuta ka rubuta da ce bismillah tafaddal za mu tashi babi na 23 ko assalamu ala nabi ba'da tashaqqut yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya idan ana sallah aka yi tahiya to a ka'ida ana salatun nabi ana yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati mafhum tayyib na'am Allahumma salli ala على wa ala ali محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعنين صحابين ليرويتون حديثي كعب بن أجرة كان هذا شيء ربو شان تافين داني هو كان سنين eh a bugunku akwai ok to shi sa kuke fada da wurin ba haka ba to ni ana babu <laughs> To kuna da sharha ne eh to shi ne maybe dalili kuna da suna da sharha ka abun ujira shi roito hadifi duk Hadifin ya cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na 3,370 cewa wannan shi ake cewa salatin ibrahimiyya yana da riwayoyi kala-kala shi ma kuma yadda muka kira a baya ta hiya akwai riwaya ta ka'abun ujira akwai riwaya ta aisha akwai riwaya ta abdullahi bin umar akwai riwaya ta umar bin al-khattab radiyallahu anhu da makamantansu salatin ibrahimiyya shine mafi ingancin salati na annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya umurci sahabbai ya umurce mu da yi wa annabi salati da ya ce inna allaha wa mala'ikatahu na 'alan nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan zai zama cikin suratul ahzab aya ta hamsin 56 cewa lalle Allah da mala'iku suna yi wa manzon Allah salati ya ku wanda kuka yi imani ku yi salati gare shi tare kuma da neman aminci tare da taslima a ciki sahabbai ba su yi garajen kirkirowa ba me suka yi suka ce umirna bis salati alai kaifar nusalli alai an umurce mu da ya maka sati yayi zamu yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jira aka bashi umurni suka ce qulu sai ce ku ce ku ce kaga da aka ce su yi da sun kirkiro aida sai an ba su dama amma sai suka ce a'a yayi zamu yi sai ce qulu ku ce sai aka karantar da shi salati na ibrahimiyya sai kuma ya koya mu sai suka rike shi shi sa ya zama a duniya ba wani isnadi da ya tabbata na salati mai inganci kamar salati na ibrahimiyya iya da falala da dama yi wa yin halitta salati iya da falala da dama kan yana sa maka peace of mind yana ƙara maka fahimtar karatu yana bude maka memorinka yana baka kwanciyar hankali yana sa Allah ta'ala karbi addu'arka idan yi, yana zama sababi na yafe maka kurakuranka yana zama sanadin ɗaukaka darajarka a wurin Allah yana zama sanadin Allah ta'ala da kansa ya maka salati ga su da dama ne mai tafin jala'ul ashab fi fadil salati wa salami ala khairil anam na babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi littafi ne muhimmi da ke bayanin muhimmancin yi wa fiyayyen halitta salati Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da kuma iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wane ne iyalansa eh? iyalan gidansa duka sun shiga ciki Wani shi ne dukkan iyalan gidansa sun shiga ciki sannan malamai suka ce aka kira iyalansa ba a kira ko sahabbai da ‘yan baya ba duk masu imani a bangaren sati na iya shiga ciki kama sallaita ala ibrahima kamar yadda ka yi tsira ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim haka da iyalan annabi ibrahim innaka lalle kai hamidun menene ma'anan hamidun wanda ya cancanci a yaba masa a gode masa wanda ya cancanci a yaba masa a gode masa cikin kalmar hamdu akwai yabo da godiya majidun kuma fa majidun menene eh? na <laughs> wanda yake mai daraja mai girma mai matsayi Allahumma barik ala Muhammad ya Allah kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahima kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima da iyalan annabi Ibrahim shi fa iyalan annabi Ibrahim anan annabi Muhammad ya shiga ciki dan shi ma yana cikin innaka lalle kai hamidun ka cancanci yabo da godiya

على أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويرويت تولى حديثا أتكين صحبي المنذر ابن سعد المنذر حديث يا بخاري حديث إلى نوى حديث إلى نوى حديث إلى دبو أكل أري أكل ستين ترى أتكين الجامع الصحيح yadda wannan biyu suke jere a can ɗin na biyun shine na farko na farkon shine na biyu so a jere suke wancan na farkon 3,370 wannan 3,369 kawai ya canja na farko ya koma na biyu na biyu ya koma na farko ne Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi tsira ga annabi Muhammad wa ala azwajihi da iyalansa azwajinsa duka sun shiga ciki sallallahu alaihi wasallam kaga anan ba a ware ba dukkan azwaj nasa suna ciki wa zurriyati da kuma zurriyarsa duka ta shiga ciki kama sallaita zurriyarsa mafiya yawa su ne ya shiga cikin yayan alhassan wal husayn amma ta duka waɗancan sun shiga ciki kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai tsira ga iyalan ibrahim wanda annabi muhammad iya ciki wa barik muhammadin allah kai albarka ga annabi muhammad wa ala azwajihi da kuma iyalansa asalin kalmar azwaj zaujun a ka'idar larabci zaujun namiji zaujin mace duka ɗaya ne ba bambanci tsakanin wai zaujun zaujatun asalin kalmar zaujun babu tamar buɗa ɗin nan haka ake gaya namiji haka ake gaya mace in ka ce azwaj iya ɗaukan jam'in maza da yawa iya ɗaukan azwaj jam'in mata da yawa malaman fara'ir raba gado su ne da idan suka yi jadwali wato table na raba gado sai a ce wane ya rasu ya bar mace ya bar uba da kaza ko kuma wane ga bangaren zaujun ga zaujun sai ya zama duka abu daya sai suka fara sa zaujun namiji zaujatun mace sai a ce jam'in sai a ce zaujat sai a mai shi jam'ul mu'annatis salim amma asalin larabci zaujin namiji ne zaujin mace ne wa qulna ya Adamu kun anta ai wa zawjuka ba ce wa zawjataka ba sai aka ce wa zawjuka aljanna mafhum tayyib so duka abu ɗaya yake dauka kama Baraka ala ibrahim kamar da kai albarka ga iyalan ibrahim innaka lalle kai hamidun ka cancanci yabo da godiya majidun kuma mai girma da ya dace a mutunta shi a karrama shi na'am babi na 24 addu'a ba'da tashahhud al-akhir qabla as-salat addu'a da ake yi bayan tahiyya ta karshe gabanin ayi sallama idan kai at-tahiyatu lillah at-tayyibat as-salawat at-tayyibat assalamu ala an-nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi zuwa karshe sai kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe gabanin kai sallama a tahiyar karshe kuma sai ka karanta wannan a magana mafi inganci yi tahiya da salatin annabi salam ana yi a tahiyan farko ana yi a na ƙarshe wannan shi ya fi tabbata amma waɗannan addu'o'i da za a ƙara an fi yin su a tahiyar ƙarshe su ne abin da ya tabbata shi ya yace a tashahhudul akhir qabla salam bayan ka kayi tahiya yi salatin fiyayyen halitta sai ka zugo waɗannan addu'o'i ɗaya bayan ɗaya ko gwargwadon waɗanda Allah ya baka daman karantawa ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko abin da ya sabaka suna da matukar muhimmanci shi yasa tahiyar karshe a sallah wurin dadewa ne ana addu'a Mafu tsayi saboda ana tsawaita malamai suka ce ai ko a hankali ka gane kana sallah kana gana da Allah ba ka san ganawan ya kare ka zo karshe sa ko ba ka so ka gama to duk wani abin da kake so na addu'a na mika kokon bara na kambama Allah subhanahu wataala da girmama shi da abin da ya girmama kansa ce a girmama shi sai kai a wannan wurin مفهوم آه. طيب بسم الله أستاذ اقرأ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الأحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ne ina neman tsarinka daga azaban kabari wa min azabi jahannam ina neman tsarinka daga azabar jahannam wa min fitnatil mahaya ina neman tsarinka daga fitnar rayuwa wal mamat da fitnar rasuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal ina neman tsarinka daga sharrin fitnar masihud dajjal wannan hadisi asali riwaya ne na abu huraira radiyallahu an iya cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na 332 kuma kamar wannan addu'a ta farko akwai malaman sunna da ke da fahimtar karanta ta wajibi ne a tahiyar ƙarshe karanta ta wajibi ne kamar fahimtar ata Ibnu abi rabah iya daga cikin manyan ɗaliban ibn abbasin radiyallahu an wasu daga cikin ɗaliban ibn abbas har suna jinginawa zuwa ga fahimtar ibn abbas ne kaman ata ibn abi rabah ya taba ga wani yayi sallan isha ya fito a masallaci sai yace me kai yace isha sai yace masa ka karanta wannan addu'a a ƙarshen hiya sai yace ban yi ba sai yace ka je ka sake sallah sallar gaba ɗaya umurce shi da sai ya je ya sake ta wannan ke bayyana mana sun ɗauki addu'a ɗin da matukar muhimmanci tunda har ana sa mutum ya sake sallah a la'ayi halin in baka karanta ta to daga yau ka ci gaba da karanta ta a sallah ka tabbatar sallan isha din da ma ka karanta idan ba kana yi to kai riko da ita hannu biyu don wannan addu'a in ka rike ta Allah ya amsa maka kayi nasara duk rayuwarka ta duniya kuma ka tafi aljanna duk wata fitinar tsoro a duniya da alahira cin addu'a nan akwai ta Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsaranka min azabil qabr daga azabar kabari ina neman Allah ka kare ni daga azaban kabari shi kabari fa awwalu manzilin ne min manazilil akhirah shine kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira faman naja minhu kuma ba'dahu aisar duk wanda a kabari ya kai labari ya more a kabari bai samu matsala bai amsa tambayoyi to abinda zai zo bayan kabarin ya fi sauki da dadi amma wanda fa bai kai labari a kabari ba to abinda zai zo bayan kabari ya fi bala'i shi sa Uthman bin Affan radiyallahu anhu ke ta fa in tanji minha tanji min bi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya in dai ka tsira daga kabari to wallahi ka tsira daga babbar jarrabawa amma duk wanda ya shiga kabari anan yayi yayi felin bai ci jarrabawan da aka mura ba ya shiga uku daga kabari za a ce maka tambayoyi four questions answer all man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta ƙulu fi hadar bu isa fi ku waɗanda addu'o'i guda hudu tambaya duka sai ka amsa ko ka ɗauka uku ko ka ɗauka tambaya hudu ko ka ɗauka tambaya uku ɗaya daga cikinsu akwai a and b dole sai ka amsa wanda ya amsa daidai to tun daga kabari zai fara samun ni'ima Allah ya samu wanye lafiya wa min azabi jahannam Allah muna neman tsarinka ko ina neman tsarinka daga azabar jahannama mun san wutar jahannama Allah ya kare mu daga gare ta wuta ce mai zurfi fiyayyen halitta iya zaune da sahabbai wata rana sai ji ƙara sai tambayi sahabbai kun san ƙaran mai wani suka ce sai ce wani dutse ne aka jefa a wutar jahannama yana ta gangarawa cikinta kamar da za ka je ka jefa dutsen guga a rijiya ko ka ɗauki katon dutse ka jefa ya ce an jefa shekara nawa shekara saba'in bai je ƙarshen wutan ba sai yanzu yana gangarawa a cikinta shekara saba'in dutsen ya yana gangarawa amma bai je ƙarshen ba sai yau kuma tafiya yake a ciki saboda tsabar zurfi don allah aka sa mutum yaushe zai hutu 70 years dutse yana gangarawa shekara saba'in kuma ɗan adam ne da azaba in aka je yaushe mutum ya isa ƙarshen mata kullum bari a fara mar azaba hmm. Allah ka kare mu wa min fitnatil mahaya Allah ka kare mu daga fitna ta rayuwa fitnatil mahaya ai fitnatil haya ake nufi al hayatu wal mamat shine fitnatul maut ka kare mu daga dukkan fitinar rayuwa fitinar rayuwa na da yawa fitinar duniya fitinar kudi fitinar mace fitinar mulki fitinar jin dadi fitinar duk wani abin da ka sani rayuwar duniya to ya shiga ciki don kada ya bi tsarin Allah daga fitinar rayuwa to duk waɗannan ababen Allah ba zai hada ka da su ta hanya mai muni ba sai ta hanya ta alkhairi in kuɗi ne sai na halal zai baka in aure ne Allah ta'ala sai maka zaɓi mafi alkhairi ya kare ka duk inda ma kai yunkurin saba Allah sai Allah ya kare ka wal mamat da kuma fitina ta mutuwa Allah ka kare mu daga fitinar mutuwa shine al-maut wa min sharri fitnatil masihid dajjal da kuma sharrin fitinar masihu dujal dujal da hausa ke don ko? Eh, dujal Allah ya kare mu daga fitinar sharrin fitinar masihi dajjal ramadan da ya wuce aina amsa tambaya a kai ko? ba sai na maimaita ba iya daga cikin mafi muhimmancin addu'a neman tsari da kariya na Allah daga fitinar masihid dajjal Allah ya kare mu na'am bismillah اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمخرج اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وإني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المحسن والمظلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا الله إنا لمن سننك لك عذابا قبري وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم banda ku biyun da kuke da shi a rubuce waye rawil hadith banda ku daga yanzu waye rawin hadisin to kana da shi waye rawin hadis na'am na na aisha radiyallahu anha hadisin ta ne shi ma yana cikin aljami as-sahih hadisi ne na 833 a cikin aljami as-sahih yana bayan na farkon shi 332 wannan 333 yadda suke a nan haka suke jere a bukhari Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsaronka min azabil qabr daga azaban qabari na farko na biyu wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman tsaronka daga fitnar masihid dajjal wato dujal kenan wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat ina neman tsaronka daga fitinar rayuwa da mutuwa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsaronka min al ma'asam shine al ism ina neman tsarinka daga dukkan abu na zunubi wal maghram kuma ina neman tsarinka daga bashi musamman bashin da yake wa mutum katutu a kansa bashin da ya fi ƙarfinka ka iya biyan sa a lokacin annabi da kansa yana neman tsarin Allah daga bashi a ƙarshen hadisi don sahabbai suka ce manzo Allah me yasa kake yawan neman tsarin Allah daga bashi ne kana yawan roƙon Allah ya kare ka daga bashi annabi ya ce saboda shi hatsarin bashi idan ka ci zai kai ka matakin da idan haddasa kazab in mutum ya yi magana to sai ya karya wa iza wa'ada a halafa idan kuma ya alkawari sai ya karya bashi na sa karya kuma bashi na sa karya alkawari karya na farko mutum zai iya ce maka me zai biya ka kuma bai biya ba har ranar ta wuce a zai biya bai biya ba ko na biya ce ai wallahi ka san jiya na samu kudin ba na son baka ma ban hadu ba kuma yau babu shi kuma jiya bai samu ba ƙarya yake yi karya alƙawari kuma yana sa date date din ya zo ya wuce kuma ya shiru bakin sa alaikum kaman dan duniya ya ci ya ci ne ba malam ba eh to ya ya ci me ya ci shirwa ɗan duniya ba malam ba kar ku rika karin magana da malamanku eh, da ne ake faɗa wannan kare rasa wanda za ka tsokana sai malaminka malaminka abokin ka ne ko ka ne ko ka ne ɗan duniya ya ci shirwa ɗe sai ka ji shiru sa alaikum <laughs> ɗan duniya ke da ba ba malam ba yawwa to annabi ya ce hatsarin bashi yana sa ka yi labari mutum ya yi labari ya yi karya yayi alkawari ya karya shine hatsarin sa kuma in ka mai da bashi sana'a kana yawanci to ko baka yi niyyar karyan bazarin sai ka yi kuma ko baka yi niyyar karya alkawari ba sai ka karya na ya ce to ba bashin ne kai nake tsoro ba abinda nake tsoro kada bashi ya kai ni ga yin karya da karya alkawari kuma shi yafi sauki Allah ta'ala ka kare mu daga bashi Allah ka kare mu daga bashin duniya da lahira Allah ta'ala ka wadatar da mu da halal نعم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وانا حديثي ني رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا cikin aljami as-sahih na Imam bukhari hadisi da tara. annabi yana karanta wannan annabi na farko da muka karanta do inda ake a cikin bayan tafiya da salatin fiyayyen halitta in kai ɗaya daga cikin biyun farkon yayi in ka ɗauki ta farkon ko ta biyun kusan abu ɗaya suke maimaitawa fuskoki ne guda biyu wannan sai ka ƙara da cewa Allahumma ya Allah inni lalle ne zalamtu nafsi na zalunci kaina zulman kasira zalunci mai yawa riwayar muslim wata ce zulman kabira zalunci mai girma wala ya gafirar zunuba illa ant babu bai gafarta zunubi sai kai Allah faghfirli ka gafarta min maghfiratan gafara min indika daga gare ni daga gare ka warhamni ka min rahama innaka lalle kai anta kai al-ghafuru mai gafara ne arrahim wanda yake mai jinkai mun samu addu'a ta nawa a babin addu'a ta uku so addu'a akalla guda 11 ne a babin nan 11 mafhum tayyib na'am sai ta 58 na'am اللهم اغفر لي بما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلمت وما أسررت وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت wannan hadisi sahabin da ya ruwa shirin aliyubun abi talibin radiyallahu an hadisin yana sayifu muslim hadisi na da 771 fiyayyen halitta yakin karanta wannan addu’a gabanin ya yi sallama a Allahu allahumma gafirli ya allaha gafarta mini ma kaddamtu abinda na gabatar na kuskure kurakuran da nayi ko da ido ko da hannu ko da baki Allah ka gafarta mun shine ma Abun abinda ka gabatar mai muni kuma da daban wajibi ne mu nemi tsarin Allah daga dukkan wani aiki wanda yake ai mai muni ko ba akwai dan adam da baya zunubi babu shi ai ga hadisin kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta hadisin a cikin sahihul jami' hadisi na 2499 cewa dukkan dan adam mai kuskure ne mafi alkhairi shine wanda ke roƙon gafara Allah so kenan addu'a tana da munasaba da duk wani dan adam a duniya cewa duk kokarinka akwai inda kake bahaushe yace wai dan adam tare yake bai cika goma ba duk kokarinka sai dai ka tsaya tara da dugo tara amma ba za ka cika goman ba amma ka yi kokarin zama tara da dugo taran kuma yabo ne kar kuma kaje ka ce to tunda dan adam tare yake bai cika goma ba kai bari ka zama zero ko ko ka zama ɗaya ko biyu to wannan kuma abu ya lalace dole sai an yi kokari wa ma akhartu da abinda na jinkirta jinkirta kuma anan shine aikin alkhairin da dace na yi da wuri ban yi ba ko ya kubuce mun ban yi shi ba ko kuma na yi shi ba a lokacin sa ba kaddamtun nan shine kuskure da aka yi akhartu kuma abin da ya dace ayi na biyayya ba a yi shi gaba daya ko kuma aka yi shi a lokacin da lokacin sai wuce wa ma asrartu da abin da na sirranta ban bayyana ba akwai abin da kake boyewa a zuciyarka baka faɗa ba kana ma jin kunyan kowa ya sani ko iyalinka akwai abin kunya da baka iya mata ba wani lokaci tunani ne baka aikata ba wa ma a'alantu da kuma abin da ka bayyana shi ma Allah ya yafe maka wa ma asraftu da abinda nayi israfi wuce gona da iri kenan na almubozaranci ko abin da ya kama da haka wa ma anta alamu bihi ni da abinda ma kasanni nayi na kuskure ni ban san da shi ba kai ka sani ko kuma na san da shi ban san girmansa sa ya kai yadda kai ka sani ba subhanahu wataala antal muqaddim Allah ta'ala kai ne mai gabatar da abubuwa wa antal muakhir kai ne mai jinkirtawa la ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ina ga sai mu dakata anan insha Allah ta'ala ko saboda yanayi na lokaci Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya sa abin da muke karanta ya zama hujja gare ba hujja akan mu ba mu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala albarkaci zuriyar mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allahumma allimna ma fa'una. Allah ya kare mu daga ilimin da ba da amfani Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yan uwanmu da ke kasar Nijar da sauran ƙasashe a duniya Allah ta'ala ya takaita musu jarraba da suke ciki Allah ta'ala ya ba su mafita muna roƙon Allah ta'ala ya kawo ƙarshen jarrabawan ba tare da an zubar da jinin mutum guda ɗaya ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare musu jinin su ya kare musu dukiyarsu ya kare musu mutuncinsu muna roƙon Allah ta'ala ya kare musu ƙasarsu ga baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da aminci ya ba da bakin zare a magance wannan matsala ga baki ɗayanta ba tare da wani mutum ya cutu ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى Ali محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayyu al'kayyu, muna roƙon Allah ta'ala da la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin muna roƙon Allah ta'ala da Allahumma inna nas'aluka bi annaka allahul ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa kulluhu kufuwan ahad wadannan addu'o'i Allah ta'ala ka amsa mana bukatunmu Allah ka biya mana sharri Allah ta'ala ka kare mu ka kare su ga baki daya